kantuz kantu. Egun honen zule, gaur larun bata kantuz kantu saiaren atal berri bati ekingo diogu eta gaurkoan badizka berri baten deskubritzeko tarte hartuko guzabala. Gaur, eh, ba, maialen errota bere baitu gorean gaixo egunon. Egunon. Zer moduz Bai, biziki ongi. Bai, diska berria besapean. Hori da. ez da? <laughs> Bai, biziki. <laughs> Eta orango enten gainera biluztu nahi izan duzu. Hori da. <laughs> Beharra sentitzen zen nuela den Be, beharra, bai, zerbait aski logikoa, nire iduriko, ara. Zure irugarren lana da? Bai. Hmm, orain eh, plazaratzen duzuna, agorrila disketxaren eh, eskutik e, ba, jasual izan dugun diska horietakoa da, biluzik deitzen den albuma, bai. atara nire aurreko galdera. Bai. Eta zure diska deskubritzeko inbat kantu aukeratzea askatu dizut, e, esan e, diskan zenba kantu, aurkitu izango direla? Amabi. Amabi kantu. Eta horietarik lau entzungo ditugu, ez bai. osoki. Eh? Bai. deskubritu <laughs> diska erosializateko. <laughs> Eta zuzenean ere ikusi izango zaitugu, uriaren bai. ogoita lauan plazaratuko baita diska eta baita kontzertu aurkezpena ere. Hori da, bai honako antzukian uh, eh, ogoita lauean, bai. Mm, dena prest. <laughs> Ari, ari, kajaskan, baina ari. <laughs> bai, iruditzen bazaizu, jada, erritmoan sartuko gara. Mm diska irekitzen duen kantuarekin, ban, ban. Bai. Zer kontatzen diguzu kantuntan? Um, da, dira, jakinez uh, diskauntan badira hainitz gauzak uh, pertsonalak edo esperientza neriak edo nere inguruan dituztan uh, lagun edo, edo familien uh, abenturak, eranen nuke. Uh, kantu untan kondatzen dut nola bikote batean nola batek uh, onartzen aldu piskat presodnegi edo kartzel batean sartzea uh, konturatu gabe. Uh, lehenik, baina piska bat, konturatzea zerbait eh, aski bitxi batean sartu dela. Eta hortako konatzen dut, uh, uh, ez dakite emazte baten ikuspundua kasuntan sartu dena. Eta um, erraiten dio bere lagunari edo bikoteari ez direla ezer eta ez direla bikote bat, ez direla lagunak, ez direla ezer bat bestearentzat um, ber bakarrik abentura pixkat bitxi batean sartu dira eta urtik atera behar da zinez eh, bere bizia salbatzeko. Mm irrati horren txepiztu baduza ongi etorri emango dizuegu, kantuz kantu emankizunean ari gara, gaurkoan maialen errota berekin solasean diska berri bat plazaratzekotan baita. E, bam bam diskarekin abiatu duen diska zari gara, bam bam indartxu, hasten zara. Eh? Bai. <laughs> Eta esan duzun bezala, e, bizipenetatik ateratako edo barne sentimenduetatik ateratako kantu horiek e, at, azaleratu nahi izan dituzu. Eta bai, uh, niretzat pixkat uh, garai baten eh, bukaera eta beste baten uh, eh, astapena. Beraz, uh, eh, diskoa hunekin zerbait bukatzen dut. Eta alta beste aventura da, beraz zerbait niretzat hasten da ere hunekin, baina ara horrekin nahi nuen pixkat, uh, uh, nahi gauzak pausatu eta ez bilan bat, baina uh, <laughs> zerbait behar ba, bai. Mm -hmm. Egindakotik eh, ikasi duzuna, aurrera begira egiteko? Bai, ikas, ikasi dituztan gauzekin, bai, sentitu dituztan gauzekin, bizi izan dituztan gauzekin, hori, hori guziekin eta periodo aski batzutan gogorak badenak bezala bizitzen ditugu, eta hor pixka airea orain hartzen dut eta eh, biziaz betean iz eta beraz uh, nahi nuen uh, zinez bukatu historio hainitz uh, azkenian komodan ez hartzeko gauza eta mm ala guztea behar den lekuan eta ez, ez garai, garai hori guztean ere bizian hor piskat sartzen edo bizia jaten erren mm nuke. Mm, erabili dituzun melodiak eh, pop, rock, bluesetik ere badu. Bai. Piskate... Eh, <laughs> bai, bisat, uh, eh, denetaiu bada, pop-rock eh, zenta uste dut hemen uh, dituztan uh, influenziak hainitz uh, hortik heldu dira, eta bainan aldiz, lehen aldia da niretzat elektriko musika hor erabiltzea, <laughs> eta eh, honi iten du, niretzat, <laughs> bederen, <laughs> ikusiko publikoarentzat zat, baina. Eta blues bai, uh, uste dut, eh, jadanik lehen diskuan, eta bigarren diskuan jadanik entzuten ziren blues gospel ulako <sniffs> batzuten influenzi batzu, mhm. edo, ara, edo jazz batzutan ere bai. Baina dira influenzi tipiak nahi bauzu, ez niz blues kantari bat, ez niz gospel kantari bat, bakarrik musika hori sartzen dut nire pop rock munduan, zenta sentitzen baitut nire, nire baitan olako, mm. olako influenzia. Zure marka ere bada. Hori da. <laughs> Entzun galdu ondoko kantua. Dani, izan Bai, Dani. Berezia ere. Berezia ere, E, da bala da aski goxoa, eta mm, kantu hori zen dani eh, ezagutu behar da, da tipo bat gurutzatu duguna Argentinana ar, ar, MMX eh, taldearekin. Eh, joan ginen eh, gira baten egitera. Eta ezagutu ditu dugu tipu hori, eh, pixkat bitxia, biskat ez dakit ipuin batetik heldua. <laughs> eta um, mm, aventura untatik hartzen nuen hirudi hori ere piskat be, laguna ipatzeko mm, zendu dena eta aventura untako mm, irudi polit bat atxikitzeko. Mm. Beraz da ni, ara, berri zartu dut. <laughs> Entzongo Batzuetan hitz gutxirekin askira dena esateko. <laughs> bai, eh? nik uste. <laughs> ba, zure diska berriarekin segituko dugu, e, aipatu behar da, e, kantu gehientsunetan zuk atondo dituzula letrak, bai. naiz eta itxaro borda eta janri. Bai, nire eh, aita. Zure aitaren luma zere baliatu zaren. Bai, bai, uh, bai, aspalditik ahi da, eh, eh? ari gira edo elgarrekin edo, edo berak idazten ditu teksto bizikidehak eta bigarren diskoan hainitz idatzi zituen. Eta hor, piskat nik nahiagun nuen uh, zinez eh, kondatu nire gauza <laughs> eta ala ere ba, zen bere teksto bat biziki uh, maiten nuena eta hortan txartu dut ere diskontan eta gero itxarro bordaren uh, bamako bluz hori biziki edera da, da alifarkature musikari, musikariari omenaldi bat. Mhm. Eta ara, biziki unkigarria da uste dut, eta ara, biskat eh, aipatu nion eh, itxarro bordari biziki interesgarri atxamaiten nuen, eta biziki edera bere tekstoa eta bere baimena eman zuen. Zango zenuke sentimenduetatik tiraka atera duzun emaitza dela? Bai, uste dut. Bai, juri bai, da, um, ez da, initz tekstuak idatzi tutola biziki edo, ez dakit, bai, emozioekin beti, beraz ez niz sentitzen autore bat bezala, ez dut, ez, dut, eh, ez niz autore bat, ez niz hola sentitzen bat ere, bakarrik nire historiak eh, kontatzen ditut besterik ez, eta ez da, nora ez dut ere nik judiamendurik e, eh, eh, ekartzen ere tekstuari, zenta nire biziaz, e, nire biziak ondatzen dut, beraz hala, hala da, <laughs> nire hitzekin kondatzen ditut historiak, eta benen egia da ez da autore baten lan bat, bat ere. Eta hitzek ekartzen dute bere musika. Hori da. Bai, entzatu nizkesu e, eitea mm, hori, biziki, e, zentza mm, e, banuen jadanik musika gauza idaztean, edo banuen jadanik ideia zertara joanen, joanen intzen, beraz uh, absolutuki kasuen behar nuen hitzari, edo K batekin, edo G batekin, edo M batekin, edo A, edo hori autotzen nuen ere, beraz um, lan uh, polita izan da hojan inguruan, baina gauzan bizan musikara sortzean txatu niz. Mhm. Talde bat ere izan duzu inguruan? Bai. Importanta izaten dena. Bai, biziki. Biziki, lau musikari erditut nerekina eh, nerekin, um, eh, pat gitarran, iban lajeburu baterian, Rafael Ferreira basuan eta txusaran buru eh, tekletan, eta zinez dira dira, bikainak, badakizu, uh, eh, ara duela bi uh, eh, asinizela haiekin eh, lan egiten, txus pixka bat gero, gero sago etorri da, baina beste hiruekin hasi gira duela ekasi bi urte, eta ze, ze lan polita den zinez talenduzko diendeak dira, eta haiekin lan egitea bizik erakarriaria da, hainitz ikasten da, uh, proposamenak hainitz badira, beraz, Ara, biziki da, eta gero Pascal Etxeparerekin ere bere estudioan eh, grabatu dugu diskoa, lan hori, eta ba, bera ere niretzat ekipa, ekiparen barnean bai. sartu da ere, bai, mm-hmm. beste, musika bari bat bezala sartu da aventuran, eta ba, zinez niretzat izan da bikaina olako, olako diendeekin aritzea. Mm-hmm. Konplizitatea ezinbestekoa da, elkarlan nahitzeko. Eh, bai, bai, beti eh, batzuk egiten dute, bon, dira musikariak eh, besterik ez, eta ona bada berarekin aizan berzira, eta biziki gaizki hartzen dut hori, ez da nik nahiago dut lagunekin aritzea, nahiz eta diakinez, lana Eh, da gure helburua da lan polit bat ateratzea. Beraz badugu helburu bera denak. Denek badugu hori gogoan eta beraz gero konplizitateak nortasunak eta hori denak nahasten ditugu beti eh, helburuari uh, uh, eh, soiteko. Beraz konplizitatean niretzat biziki biziki importantea da bai. Mhm. Ba, entzungo dugu ondoko kantua, eta ondoko kantuan e, gonbidatu bat ere izan duzu, ondoan, mm. inaute lorrieta. Bai, inaute lorrieta, iauteri bitxia kantuan, mm, kantu horrek, eh, kantu honetan eh, piskat kondatzen dut nola mm, bizian maskak, maskak atxikitzen ditugu, Uh, edo beldujez, edo babesteko, edo ez dakit, uh, ez dira beti argi-argiak eh, horiek, benen beti bakotsak badu maska bat, eh, ez dakit, uh, egunero edo beti ateratzen dugun maska hori, baina ateratzen dugu eta hainitz. Eta nola zaila den maska hoxen eh, gabe aritzea diendearekin, bizian, lagunetkin, familian, lanean eta hainitz uh, kontekstu desberdinetan, nola bizik zeila den uh, gu izaitia, nortas, gure nortasuna orkestea egiazki. Ta initz, eh, ara, ge, gezurtiak, uh, erraiten ditugu, gezurtiak gira, denak. Eta batzutan da babesteko, beste batzutan, batzutan, ba, min egiteko, baina ez dut uste jende gehienako lagiten dutela, espero dut ez ez. Baina uh, babesteko uh, uste dut da arrazoin uh, edo, edo usu usu balietzen edo erabiltzen dena. Beraz, eh, ara, eh, kondatzen nu, nola bizia, piskate, jauteri, bitxi edo Eh, bai, berezi bat izaiten aldela, eta beraz komitazu dut uh, eh, eniautelogieta, eta kantuntan sentitzen ginuen uh, eh, e, musikarieken eta sentitzen ginuen beste abots bat, eta fite etorri zauku uh, kantu hau pop da, pop rock eta entzuten genuen eniauten uh, um, beraz kontatatu nuen eta biziki ongi uh, zuen, biziki lasaiki eta onartu zuen ara gurekin eh, aritzea. <laughs> Iauteri bitxia bizan dugu, inaute bai. lorrietarekin badera kantatu duzuna maialen. Mhm. em, esan duzu, kantua egiten edo sortzen ari zinetela, bigarren ahots baten beharra ikusten zenutela, inaute lorrieta torri zitzaizuen mhm. burura pop rock hori ikusten baitzen duten. Beti kolaborazioak izatean, ba, iten da artesua beti bat buruan izaten duzu edo... adibidez, eh, bada beste bikote bat ere. Um, peti artistarekin, berakoa. Eta, bo, ba, aspalditik orain dola eh, zunbait, eh, urte zautzen girela, baina egun batez eman ginuen nire bigarren diskaren eh, kantu bat um, luna negran bai Eta, azkenian nian da, eta kantu hori elgarrekin erina dugu. Hori zen pixkat gauaren konzeptua ere, zen bakutsaren eh, repertoria banatzea beste artista batekin, eta justu pixkat eh, kolaborazioa eta beste mundu bat ere eh, proposatzea gure kantu bat. Eta mm, elgarrekin egin genuen kantu hori, eta bera hautsa entzutean kantu untan, hor nintzen, kantu hori hola grabatu behar nuen jadanik diska ateratu zen <laughs> urte bat edo lako zait, baina hola grabatu behar nuen. Eta bere hau zunez zinez bazen gauza bat atera dena hor, eta eta hor egen nion uh, petxiri, egun batez berriz egiten badut kantu hori, zurekin grabatu beharko dut, hori absolutuki. Eta justu diska untan, beraz azkenian kantori berriz ezari dut eta uh, beste ezinez moldaketa arrundez berdin batekin eta pitirekin egina egina dugu diskontan uh, eh, hori. Ba, eh, hori erraiteko, bai, baduzularik norbait uh, buruan, ez dakituz, ez dakit baina bauzu, ez dakit, revelazio bat, eta <laughs> ez da mistikoa da bizka bat hori behinan. Uh, Egan ez eski noho iduritzen zauzu, olako hauts bat entzutea, olako kolaborazio bat ukaitea. Mm Ara. Eta irugarren kolaborazio bat izan duzu, bai, eh? Bai, bukalo, bukali brass band, uh, eh, uh, eh, iriatik etortzen dira, da taldea instrumentala, eta da karrikan egiten den musika, brass band uh, eh, moda untan, eta biziki gisakoak eta eta talde poieta da, eta haiekin ere, ba, biskatu sorpresa bat egin mm-hmm. diskoan, bai. <laughs> Errimo biziak, lasaiak eta bortitzak ere, aurkituko dira dizkan. Bai, bai, zenta hor da, jaiten nuen bezala, gauza baten bukaera, beraz eh, niretzat orai gauza aski simpleagoa ikusten dut, edo zerbait argiago ikusten dut, eta beraz eh, lehen bai, biskate, ilunagoa zen, janen <laughs> nuke. Baintzungo dugu ondoko kantua, e, e, iauteri bitxean zundugu argi txuria ere, bada, bai. aurkitu daitekena. Hori da. Zuki Bai, eta hori da mm, kantua akustiko bat, nun jemi uh, eta mario gasi ere gomitatu ditut uh, eh, kantundan, um, pedal stil instrumentua tresna eta harmonika jotzeko. Eta tekstu juntan kondetzen dut, eh, fe, egiten dut pixkat omenaldi bat, nera izpari, argitsu deitzen baita. Eta, eta ala, eh, zen ere eh, piskat marka bat egiteko gure bizian, eganaz ere ala, gauzak bizi izan ditugula, eta orain biziaz pentsatu behar, eta gure geruari, eta... sokoan diarrian gauero zure argiak erakusten dit bitea ilargin gora ilargin gora Eta zuzenekoak, nola prestatzen dira, alako diska bat, plazaratu eta? Ebe, ongi prestatzen dira, ari gira, errepiketan, eta, eta gauzak prestatzen, soinua, aurkezpen eh, polit bat egiteko, eta eta oita lehon lauean bereziki eh, eginen dugun konzertua prestatzeko. Mhm. Hori -hmm. da, izan dira gauza politak, eh, agian, beraz, beraz, Hala. <laughs> Beraz, eh, ari gira prestatzen, mhm. baina, mm <laughs> -hmm. da, edena ikusteko. Bayonako antzokian, izanen da, beraz, aurkezpenek ekitarlia, Bayonako antzokia, alako, egokiak izat, alako antzokiak izaten dira dolekuak egokienak? Bai, polita da, azkenian, elkarte batekin eh, lan egiten dut, eta um, elkarte uh, eh, untan lanian ari direnak uh, biziki uh, launtza ondi bat uh, eh, emala dute proiektu piskat pusatzeko eta, mm, eta um, haiei esker ukandut baionako ontzokia eta eta bueno, kontenit biziki ara, mhm. leku poiet bat izanen da. Aurkezpen e, ba, kontzertua izanik berezia izango da? Bai, berezia. <laughs> Zerbait, sekreturen bat edo azalera ditu izanen dira koristak, izanen dira gomitak, izanen dira momentu politak, eta izan atokia biskatara uh, izanen da. <laughs> Eta bertan beraz eh, duzun guztia azaleratuko duzu beti urduritasun berezi bat izaten da lehenengo Aurkezpena delarik edo ez? Bai, bai, bai eh, zenta hor uh, niretzat uh, ba, amaregun edo lako zeidek dira uh, gutxiago eta eta hor bai biziki beldurtian da duela zazpi urtez tutala olako lan uh, aurkeztu eta beraz duela aspaldi um, <laughs> beraz ez dakit dakit gehiago, ez nola egin, baina eh, bitxea egiten zait, biskat eh, hori pentsatzea, eta ere presatian izbiziki. Biziki gogoa dugu, azkenian ez dut tokian izaitia, eta aurkestea gure lana. Ba. Mhm. <laughs> Esango gu, ba, esan duzu zenbat urte iragandiren aurreko diska plazaratu zenetik, baina eh, ondoan beti ibili izan ah, zarela bai, bai, bai. lanean eh, kolaborazioan eh, bai, bai. egin dituzu Elkarlanan itz, hori ere, ba, zure bide artistikoaren zati garrantzitsua bat da? Bai, eh, biziki garrantzitsua zenta mm, dula zonbait urte harin izela bakarrik e, musikariekin, baina eh, edo, edo kantu egikoiak eh, emaiten, edo nire komposaketak emaiten, baina dura aspaldi. Uztut, ama, bi edo amairu urterekin hasi nintzen bakarka, eta bakarlari gisa izaitea, untsa da, baina ez zauzu hainitz oportunidaderik ekartzen talde batean aritzea, eta zerbait taldeka bizitzea. E, zu zira, zure proiektuaren e, arduraduna, edo nausia nahi baduzu. Eta horrekin pixkatak kitzen nintzen ere, nahi nuen beste gauza bat bizitu, beste gauzat ikusi eta uh, behar nuen pixkatu jundurtik. Beraz, bigarren diskatik landa da, uh, eh, proposamenak olaikoan ditut, taldea, edo balporrez taldea, edo edo, mm, edo um, koro, gizon koro bat entzuzendaritza izaiteko. Edo. Eta niretzat zinez, eh, be, uh, dena hartu dut, dena hartu dut, eh, bai kuriositatzez, nahi, nahi azere, noski, baina Ere zerbait eh, berri bizitzeko eta beste musikariekin aritzeko eta hainitz, eh, ara, diateko pixkat bizi eta musika eta behar bat zerbait berri ere ekartzeko nire musika propioan gero. Mhm. Beraz, eh, bai, boste do, seizaz piurtez ez dakit, hainitz gauzak ina ditut, baina uh, orain pixkat nire gauza sentitzen nuen behiz, gauza pertsonara sentitzen nuen behiz beraz, eh, ara. Mhm. <laughs> Beti sentitzen baduzu egiten duzu, ez da bai. ezer planifikatua. Ez, Ez, ez, ez, nahi nuke batzutan, eh, planifikatu. Baina ezkenian uh, eh, uste dut eh, gogoak ekartzen duela bere <laughs> ere gauza. Destinoari uh, eh, piskatzin dut ere, um, baita bai usten dut gauza egiten momentu honean eginen da, nik uste. Mhm. Gero hori emaitzan nabari da. <laughs> bai. Azaretik edo barrutik ateratzen dela. Ba, entzungo dugu ondoko kantua zure eskutziko dut. Nola da ditzen da? Bai, <laughs> <laughs> eh, as in a train. Ez eh, nuen nahi esan. e, train batean bezala. Hori uh -huh. nahi du, jek. As in a Hau nuen uh, titulua inglesez, enten be, musikaltasuna bereziki eh, nahiago nuen zenta train batean bezala, eskat eh, edo behar ba bazen beste formula bat, behin biziki maite nuen as train, eh, biziki musikala atse maite nuen, eta bereziki eh, ba, estilo hortan aritzeko, rock blues hortan beti aitzeko, ba. eta hortan, bekondatzen dut hainitz train hartzen nuen epokan batean, eta eta batzutan eh, zinez train hori eh, ikusten nuen bizi bat bezala, bakizu, uh, bagoiak ora bat betaren, eh, bestearen eh, gibilean, eta biziak ikusten dituzu hainitz nortasun desberdin, eta hainitz idazten nuen ere treinan, treinan eta batzutan banuen ere hori alde suri-suria hor, eta ez, ez, zer ateratzen, eta ez nuen... Mm, Ez gogorik idazteko, eh, ez nuen uh, inspiraziorik, eta ez, ez nuen ezer ikusten. Bakai, bakarrik ikusten nuen bizia pasten. Ara, berinen, uh, berinen uh, uh, nintzen, eta ikusten nintuen, ara, eta mendiak, eta <laughs> beste, iriak pasatzen, eta pasatzen, bizi bat bezala. Eta hori gondatzen dut uh, tekstuntan. Bidai asko egin dagoa zara? <laughs> Pixka bat, treinez bai piskat. Inguruntan. <laughs> Inguruntan. <laughs> Hanetan hemen. Batrenean bezala, guk gaur bidai honi ere eman barko diogu, hala bai. beharrez. Eta, haipatu, eh, biluzik eh, izeneko diska plazaratzeko tanzarela, esan dugu, burriaren ogoita lauan, bai. eh, baionako antzokian egingo duzula aurkezpen kontzertua, baina baita ere diska, eh, bai. orduan, eskuragarri izango dugu edo ondoko egunetan. Mm, hori da. Datak hortan. Bai, hori da. Mm. Eta durangoko azokara ere joan entzara? Bai, ere bai, bai, bai. bai eh, bos pasei datak bai ditugu hor, eta beste batzu ere ginen ditugu, beraz, biziki laizter eranen eh, dugu hori deneri, baina eh, bai durangoko azukan ustiralarekin izanen gira egoerdi edo horren batean, mhm. hala, horako zeit. Biratxoa, normalean, aurre plangintza baten baitan egiten da, edo Biratsoia da abiatu duzue? Jadanik nik bai, hasigira gauzak plantatzen eta fingatzen, eh, aurkezpen eh, batzu egiteko hemenka, euskaregian bereziki eta be normalez eh, dena aigira finkatzen eta afinatzen eta dena, beraz laister mhm. jakinean ezagiko dugu. Zuen berri izateko badira e, bide ezberdinak internet mundu hontan bakoitzak badu bere Facebooka, badu bere ah, bai tresna zek baduzue? Beta bai, bai, bai, bai, bai, itut uh, eh, Facebooken hori aldeak eta Twitter eta beste. <laughs> Eta beste, gaur. Eh? Bai, uste dut gaur, gaur bai bai. Mhm. bai, bai, bai, bai, bai. Piskat komunikatzeko hortaz musikan bada initz gauzak uh, badira dena, dena entzuten alda, edo momentuan, edo zein lekuan munduan, <laughs> eraz, uh, eh, ara, zure pixkat uh, gauzaz eh, bizitzeko bederen, edo ba, behar da proposatu, eta ba, interneten bidez bai. Errazten du bidea. <laughs> ba, ez du, esan, baina, sartzeak, eh, izango dira? E, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, eh, turismo bulegoan ere, bai honan, eta agorila dizketxean ere, bai. Mm -hmm. Badira salgai, amak eurotan, saltzen da, e, eh, likua, eta ala. <laughs> Bara, eh, maialen entzuteko, talde batez eta kolaboratzaien zinguratuta, bai honako antzokean gaueko sortziterdietan izanen duzu itzordu, mendi gutxera, eh, urriaren eh, ogoita lagun bada, ostiralarekin. Eta gure gaurko emankizunaren bururatzeko, ba, pixat kanpora. Begira jarriko gara, eh, esan duzu petirekin barremana ba, baduzula bai. ba, hainbat eh, urtetan berekin egon baitzara. Mm. Eta berak ere, diska berri bat eh, plazaratu behar du gara jauetan ere, bai? Hori da. Ba petiren kantu bat bada aukeratu diguzu. Bai, bai, bai, hauskoa kantua on diskatik ateratua. Dala biziki artista, ondia da, beti eta biziki santza badugu Euskal Herrian ukaitea ulako bat. Bai. <laughs> ba, honekin gara, mailen plazer bat izan da. Bai, niretzat ere, mire esker. <laughs> oso polita, eh, oso oso unkigarria egin duzuna eta alase segitu. Ba, mire esker handi bat. Aio. Bitan egin dik bisita gau Ta biluzik arrapatu haubitan Ezkutan leku bilari hintzen Eta ez duk anzteko aukerarik Zein euskorra aizen Zein euskorra nauken Zein euskorrak gaituken Zein aizen zein euskorra nauken, zein euskorra gaiuken. Izuak nire gatik egindik galde, begiak isten saiatu ez eta ezin. Ez duk sekula izan ies biden maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken zein auskorra gaituka Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra gaituken Bertze batean itzultzeko erran diokizu agi Gaur ez dukela harentzat Arrenkura bertzerik Eta hantxe utzi hau berriro bakarrik Hantxe utzi hau berriro bakarrik Bakarrik, bakarrik, bakarrik. jarri Zein euskorra aizen, zein nauken, zein euskorra gaiuken Zein euskorra aizen, zein nauken, zein